juntzij nuk'asb'ari nuk juntzij nuk'asb'ari qap'anopal nuk nuk'asb'ari kachabal. tik'uluj jun malek rutil ib'ech kachalal. Nikara ib'ech chiyalanta tik'ases rub'anun rik'aslem wakamin kaso japon chiwe jun rutzijonem rikakchikel cholchi parwi riqach'ab'el riqab'anob'al riqak'aslem rojoj Hakare qak'are riruch'ab'el rimaya kakchikel b'anob'al esta kayares kalem likipas nopala rikatit kamama rumarena ohre manichintan kakutuh llevar pokonar pakiviri kachala. jare jurutsij huluna ohri kachikel cholchi la uti wit kachalar mamen chapatijka riruchap'ül rimayakaj richinka janta pestico je rica chapul chapacuchitana mkaray beg chirica chapul no kusista lo no gelta ig wachoch pap eh, pa isamaj mach. checa kiri rica chapul mag pestikis se se kiri rica chapul stijotayin ig chik ig mi kamatiosi chirere hunni rumaca no ya ichi kerichin yochtijón babe juba ibikin. Ricachical cholchi, bacamic orirachoch que la ishimche. Tibana utzil, quishoyompa 4219-9488. Vincatzin, jun itoik paruiricachapuil. 4219-9488. Jacarera gelaparo yonipal, ricachical cholchi. Chupam igre, kohun tijonem rabut kihun nana. Lejun nana re, bakamik uskela boko, se shalish que la chi ishimche. Rijak arubi, Florentina, Sud. Yalan kajeberi tijonem shaburi kirja, brumak a, lijanu tijro igro nohel ij. Richin, a cual nuretamahri rikachapul. Que la patinamit oko. Rumari, a. ruku rik'irija ruma rik'iru k'u'xl tajin nuk'ut manci rixi betamanchi rika riqab'anob'al kai k'ona qik'in rumari jantape tiqaya rej qalem rikisipan kanchiqe riojer taq winaqi' rumari pakak aslem. chupam li taq tinamit wak'ami mankanta qak'axaj yetzijon paqach'ap'ul ruma manketamanta ochoqa ruma ish. rereti kirel qayaretal xab'a achiketi namit tuqyaqak'uriwinaqi pakaxlan yech'owichiqe yinimb'ij chiqonojel ojqajnäj chupam rikaxlan rumaj ari rich'ab'äl kichin rimoso'i'i riq'eqa rikaxlaniy ojchachike qak'arije' ninkibir achke ch'ab'äl ninkokusah. kok'achin tal chi niqach'ab'äl chqaroj manchojta kiriri qachap'ul niqachap'ul k'a k'ok'achini k'ojeqik'in q'iij chi q'iij jak'ariri quchuq'aroj riwinaqi'i riojkaqchikela' rumari qach'alal nqak'utojo nimalaj utzilchibe tiqokusaj riqachap'ul xab'akuchita na yoja'ponbi tqakusaj riqachap'ul maniyojk'ix k'ok'achi nqajoqi'i nqajoj riqachap'ul ekihwinakin kib'ij mahun katzibi la kaqchikel ch'ab'il mark k'in la lamax kibatalla cha babe nqatz'ut k'achi likaxlani k'ij na oh linkinim pa qajolom q'ij chi q'ij rijeman kajota chiriqach'ab'il nk'ij ta qik'in roj k'obi hen rijen bi rikapanopal, bi rikapanopal, riqab'anob'al nk'ij rije nqa kuchoq'a rijen kajo chi jantape jantapek'a yepa echqij, yepa epa cajolón. Lima quitare cachalal, kokachiroj, yohyakatij, kokachin katij kakij choka. Kohun kutunikri na pompa nujolón. Achke karup aniquil, achke carup aniquil, yekak irsaj riakwalaba kami. Achken yo yochona chike pakachapul. Nkayana rijepel na och chike, richin ca. rije choka. kalem guiarej kalem o oxamajunchik qatz'eton bakami chikanjomul pakaxlan niketamaj rinab'ej tjkitzij riqach'alal qatz'it pakaxlan yech'owi qa chiker yak'uala richri nqatz'it k'a chijaroj yojkamsan riqach'ab'ul kojch'o chiker yak'uala kojch'o chike paqach'ab'ul titzunape lere' nutoria cual richin jepel nojin apo, nutoria cual richin utz nun el cheluk aslem, titsunape, rishich okache, pakachap ul, makayef tasubunch kiwuch, richin que mah el rikashlan, rikashlan sik sikape, lakachap ul, kayef nupun, lumawa mak makihta chikwinaki, rinkikusaj rikachap ul. Nkatsu chukachi bakami, diakwala, tiq'ikokoj k'ochik oyonib'al pakiq'a' ah, mak'amij jun oyonib'al nkiya che riak'ual richin k'an taneqa binto kere' iqal iqal k'a riak'ual man nojin tachik lumas xaxex chik rioyonib'al ndajol richin netz'an richin a achib'il rere' k'ayej nub'un apo paqak'aslem rumari chiri sapachkena na'oj nurilpe k'o k'achin qatz'ut parubir riak'ual nkib'ij chijun ak'ual ustaq ornama ustana yari oyonipalchre k'animchik k'ari tikirel nukusaj qari k'ochin qetamaj chqaroj qach'alal richin utz ye'el yak'uala richin jeb'el kina'oj nkil richin tiq yek'ij apoye yetz'an richin kichop anin richin yeb'yaj mayaxetachik yetz'ye' chuch ri oyonib'ül rk'in ni oyonib'ül man kikut ta chikri qab'anop'al chikiwichri ak'uala'a xachoj kiska k'ore rite'ej ta ta'aj ni ta chik chkeri ak'uala'a rumaa k'o ri'awiyunib'al chqapak'iqa arije mak'ami jmul pajay k'ore mayojtzijon ta chik rejun na'oj re xab'achkijaj ntajin miwak'ami nqatz'ät roh k'ore nqab'un kiri' khari chuqa' hokachin qatsir qachalal ruma qali rekhun qikhre in qahun qaqashakh apori tihonem shqepun rik ingrinan Florentina Sud. Kishkadah kama beti bana utzil. Jare yokto Tatzetaru sipanik stin yachire numetz. Oh, yalan jepel. ¿Qué es lo que dicen estos dos? Se están riendo y no entiendo. Osh. Sí, ellos no pertenecen aquí. La discriminación hacia las personas que utilizan su idioma en cualquier espacio es intolerable. Todos merecemos respeto. Cacchiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cacchiquel. הצינר, צ'ירו חצ'לר, יוסה מוכונם. קישושלן, קרי וואצ'לר, רומה שישקוס. שחובה שיצ'ו צ'יריך, ריאצ'לר ריאיך. ריאצ'לר ריאיך. kikindri wacala Rumari yalain gikikot yalain gikikot kikindri wacala Janila Matios Chive, Rumarish Kobabekik in Chupam Rejon Katsihonemre. Bakamin Kahoyok Sihorik Irinan. Rejon Sihonemre, Shkapun, Rumak ang Atzin, Richin Ketamah Achike, Yetahin Kipuri Kachalah Richin, Nkikori Kachapur. Shkakano Rinan, Chirachoch, Hakarerik Utunik Shkapun Chire. Tabana tap Tabih Chike, api, Tatsiho Chike, Atakuchi, Tabana Util. Yimbi Florentina Sud, Yin Shinalish que la pa, paldea Chintecpan, y Shikichi Shetzak. Después Chino Kababe Chimaltenango, pero ya que en su familia Marín babe Kamin Samur. Achiquesh Kutuncha Wichrat, chapul Jarnte Irnata. Jariyech Ori Kachapur, Marín Shimbetamaj. Shkitzihochbe, Chiratko Junti Abi, Villalange Pelenchopa Kachapur. Tatsihohu Pachique achike shibun richin de acual en honcho chopa cachapuil. Pues la verdad, Rosh Katjoj Ritiacuali Takshalush, porque yeman jotan kisri cachabushoj. La verdad, Rikachalash mancajotan que tamaj per yin yin hong de tamaj más racuali. Marish kakanoch que mon kakanoch que mon kanche un desenvolver y parir. Rirxij, porque yin anchol napalan chapul porque como shinshol karike chimetamag la jun irqach'aboroq xa xuyuj nayin, entonces marin joyirjan retamakta jeb'el er, jeb'el er, irqach'aboroq marish qatjoj che oh jeb'el er rinan Rana bichi rion paqachapul se chochire riakwal tkane ina. Rion paqachapul. Desde Shalush hash qachapin solo kirishi Cachalan Qachalan chiochon chiyochon kiriche, pero la verdad yen qatzin chuerin de tamajri te Para que después jukojuruk aslen na porque roj maxkatamajta xqatz'at loq'olaj buuj xqa'anla loq'olaj taq buuj pero yin nojo' kerak'uaj rin ratamajta rnoq're rin rin k'atzinkami re tiempo re porque re tiempo re ya más eh, solo yech'o la ch'aqach'ab'ul y la qach'ab'ul roj xk'iskan tomarin jarin joyincha ritib'ix chin ratamajta noje re ch'ab'ul re nqatz'et chin ketak're mañech'ota chikpa qach'ab'ul naq chik chuqan qatz'et Chistapetanaka chalal, rionchik pakashlan yechoka chikiwich achikiruman abigrat. Achkirumachi mangajota chikiecho pakachapul Pues rumakela jarkateqa tadarikiteki tatama marir abuel. Imarir jema shekishketamajtat shkiyachkeri akwalaki chirje. Yara akwala shekiyachpeka mire reqatian porek ojkochanin maketamanta chiriechon parikach abul. Realmente era un cacanoch que monca ancha chinquetamaj, pero ya mayet kirta chic, porque como ya la juntzig la, la okami, hach la okpaki holo, mariman pa etach paki hach abu. Harir na no, pero haro octe echta ta ajro, obi, mancacuta chiquibuch. Tomarir he manquetamaj ta chic. Bakami, manchabacuchitahan gil, ricachabul. Maya kay kulta chikri akwala winaki patakbey Dietsi hon Achi Achiken unari tiavi, lumari hancho pakachapuil. Pues na viernar hash eh, ma usta shuna, porque takiot horkin manchon tachik, ¿por qué? Porque la kachalar, la la yecho la hunchapuil. Ya ya ya yetse en chiqir, shan mankajotan kaaroj lo que eran kaan, tacher kachapuil. Entonces rajaman la jotachnubun, pero la, la lo que es kaaroj che, ish kaich che porque la cachahuel katzin después. Que si camin katzeche, chi la shtani la chacachi vijma que tanta pa cachahuel, camilla tajen en Quito, la nechón pa la cachahuel. Y chiquer katzrikiri si, si la verdad oja tamán, como jala cascuala, acuala, shkich, ah, manamon kajtjole, acuala requere, mausta yecha pero manquetari kasmerja ore kachabroch kat ala shukshki kuchkiwich pero como la Marim y la te esta taj más que uta chiwit mari la acuala man que ya tamahta en cambio como era un coq iro rox capun rkamod roxche pero kana oj oh, rox kaya cherja toca mi mahunch que no ich kami contenta la jaguas chajar cuesta pano orkin porque como kami pelar buj kai clase chapulta koshpeche mari chkan katanojri kan katanojch que modan de tamahta chin manumestah kalaqach'ab'ul y nuquxlataq ribuj xajari riqajocha mariroj yoqpiajlan más que todo yey viajlan kanoj chikemompanchi la tv con tal de que manumestahkan y siempre no seguir nich'o nan jampe abijek orat yen ek'o kaje ek'o bo'o la bij xejun lak'ob'kin laxtetamaj nch'on ora la ob'lakaji rjun nej anta y la la oshiga nmaqchik realmente roj tiene que encaar cachabul exactamente. pero mayor na ontar quien tatsui shimpir tia kahun que su shushor eri ¿va? Tomaré harimihin, cono el cachalalti, que kit jojra kuala, aunque sea shatabij, aunque shatijun, yatkin, yatkir na besach ki kojor ritzigri, pero ochan ka luchar chin, inquetamaj. Riti avij, rikavik in, rinchopa cachapul, chuka, pacaslan? Ja, e, es que tataaj nchompuru yon pacaslan, y roj yochonchichoj quere. Entonces rajash retamaj la kaichabul pajumej desde que xuklun tirchabul shashajun shashajun camino unchtak kai. Mare mijin utz yatjoj che kaichka porque la la kankatzivichka kanjanta penkatzin. Porque yo he pajun tsanamit maquetanta de cachalal yachon шаарцсан энц гихрогч их ёцхон ингари накомре макетарино унчикчке ирок арио пахиоч опаркач авол энтон ихинче келан хочаве иман хота чират э, яц элмас чикихривнэгчка porque марк амонта es que rimareta manta tqnishot la psihi jenje torat kamita ya para ajolón tawa shach que no irhun al lugar que na natsenje cuando xkisra tsih tatjoch chech que modre eyal aunque era tiquerena, pero tiene que ya ir a Kishijainjerja, porque la verdad, así no jere cosas, que Shaharok manjanta, manjanta, che. Ya la es un con Nemner y que hacer Ashahrik Ingrinan, Florentina. que te es a utilizar? Te es Banautil, y Peyoch Tijonju Bachik, Rik Ingrija. kaya lying low, shub ikriba tichue. No ya tachel, atachel dina chule. Atachel dina chule. चैन आता चल दीरा चुल्ले आता चल दीरा चुल्ले Rinia oni kakaslen, rinia oni kikaslen, chiko piri achika. Hanila Matio Chivecachala, rumores que va en chupamre junto a y Necapun, va a chupamre junto a Lutzig. Bacamillo tajinho tijón y Kinglinan, Florentina Sud, Najakutus cachire bacami. Achique shunari tiacual, taxaya patijobul, Cheryl rachibil riecho pacachabul, Orión Pacaslan. Eh, realmente el hash que cot chile que la popa para la jun hash que la china más pacachabul contento es una porque ver parejo un tijoner, a ver parejo un jay, es en chijrin en cachamol. En cambio que la, pues hasta un director supo felicitar porque le taman, chin, tomar mi hinche, pero ching, chiqueta juna hijrate hinche. Anak momento, taya canchueca porque como na, y es la manchico acá, capo manchico acá, un shkayaya pes, parejo un a ver, apo. Entonces, rajak ala, kait ariche shokia, tos harna biyarjana que la añadí cuesta shkik en cachinwich, pero marshkina, shkina probar shintikir chon para la cachabur, marish amushkan que la pala hunchai. Tujobul. A kamin kikotra hasta la chinwich, yak ichre la cuar, la es que como hagan canta, uts más no cherta kerbuch nun, ya na ichre, jarjant hobchin cuando o wen chachrimos, keroj, hasta e, no ichari tata kiri no ich lante en chachri tata tomari no ichna a ira kwa kwa ya la nimra ich chachri kwa ching kumorgela e kashlan ta kunak kala hun kichabur hun kinao tomari no ichla kahol tatho avin kahol porque la verdad y taxkarhish nakanohon abishgail ajuk petakanohon retamanchon pichabul Achel Ratnan, achiki ana peru maya chopa kachapul achiken kibih riwinaqi chavepa bej realmente yin tsuchach kat ashaj porque kitaman ranon kan tal vez eh, takshisamaj yetzen hataq ruachichuj pasamaj pero como kamima isamaj tachichoj ya pa colonia entonces eh, <laughs> mahunch yetzen chwirchoj chi chitzjon hasta palachich yoyompe ya in kere panchawil ichombi manaq manaq xkikix tacheron chawil la jubij o takarbuj ranon anke taqtsalatsik pero an entender chken najapan atzuch ker no ich tojarir nito o ingami adem ich kela kwala yep apon yep apola takalapon tanajun utsil om tak tuch kawich kemono ich de yo pechke pe escuela chken bon contesta chken moda nyachpan yachachpe todo mi hinja jareti nachre pero aunque sea lo que hacer mi ropani que hechken kiya era takakwala yekikot na entonces mari mi katsakachre mantkayakan si naknuktu sichabechke mona anche lo lejbu shahar la manquita chancacush la taclet pero siempre va ka ichket kana explicachech que mod chingetamaj la lo olaktak pero Peronak, Mark Amonta, porque la qatsih ma utsta chel moyin jantik jun desaj pela aqachik manketari pero ya estuvo ya yo ya kan kir la waq tomare mi hinch hinchke qachalash mi va Matios Chávez in kharin Matios Chávez y harin hinchke qachalash tinaru tsil kitjoj liwalpual betamay ti paqachabel tiyachkera wala porque rojeres kankan, kateca katata más que todo, bueno, en tenatayin, bendito sea Dios, shinkit hokayin, yin shent hoj la wacha, hak arjeman kajotan shinkishkien, kik ilakwala, en cambio de justo, shuyak ichue marikeresh kapun ilatiala, y jalasheta magia, kachapuro, y no pun la chaca en kapun de, no pun la techiro, yachka y mateos cher katata, verdad, se tamajka la juacuar. algún día jacarer trip aslen kayakach ke khar qacha wal kayakach dinar tsif te ekhta ta akhti khokhil wal wasti i vich imam mani yakan kiri chopa ka ik ma usta karing man ke ta makhtar qacha bur shan qatsin kare lo qolakh chabur shakha qaroh man kha anta utchire shan qashol qa mark amonta i yakher qacha bur tere qokan o khert tukhna qacha qaroh qashol qarpan doctor Matios Matiosh Chaverat Hugo. Ojalá que en Katzin pare un Kavishitzir Chave. Matios Matiosh Chavenan, Rumar y Atzir, Rumar, Onojeri Chatzijo Chique. Matiosh Hachiverish Hachalar, Rumashishko Hekikin, Chupamre Hungatzijo Nemre. Yishkoyo Behun Chikih, Babe, Chupamre Hun, Talutzigre, Chuka, Chupamre Juramagre. Bakami, Jarirukush, Kajrukush Ulev, Nkanachtakan, pay ikasleng yoch oyan chik Toknuik ak kangnik huntzik, kan nik azepan ak azlem Babenita neritzi honem, luchabelri maiak ak txikel panopar, ditxindik ak txikel txoltsi. Nikaraibek, txiskanektaken hunkai tak naog pan ikazlem. Janila nikak awamak txiwe, rumashoq iwak'axaj chupam que yo rii' un ixqoyob'ej ahí, un